Să mergem înaintea celui care va fi mântuirea noastră. Voi care sunteți întristați, veniți și-L căutați pe Domnul, El va veni cu putere mare și va lumina ochii slujitorilor săi popor al Sionului, Domnul va veni să mântuiască neamurile și spre bucuria inimii noastre, Domnul va face auzind glasul măririi sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.